ก็อยากจะบอกจำเป็นต้องบอกกันให้ทำถ้าไม่ทำสิ่งที่บอกนั่นมันก็มีการผิดไปไกลไปเป็นเปรตเป็นสนรกเป็นดิัรฉาน ท่านบอกบอกให้ทำไม่ได้สอนให้ลูกโยมไปละไงต่อคำสั่งสอนขี้เกียจทำตาม ไม่เจริญ เป็นคนเห็นเจ็บปากเจ็บท้องทนความอดอยากไม่ได้ ก็ไม่เจริญ เพื่อเพลินในกรรมคุณทะเยอทะยานอยากในโลก จนเกินไปก็ไม่เจริญ แล้วก็มีอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจอยู่นอนเนืองในชีวิตของเรา ก็ไม่ค่อยเจริญ ผู้หวังความเจริญเจตน อย่าให้สิ่งเหล่านี้มาย่ำยีชีวิตเราได้ต้องเปิดทาง อย่าตั้งอะไรไว้ผิดผิดความพอใจความไม่พอใจ มันเป็นการผิดไปถึงไหนไม่ได้ความกลัวความกล้าความผิดความถูก มันเป็น ปัญหาเป็นอุปสรรคต่อการทำความดี แล้วความชั่วจะทำได้หรือเปล่ากลัวจะทำไม่ได้หนูเนี่ยเอาความคิดเป็นการบ้านหาคำตอบจากความคิดไม่ได้เสมอไป วิธีปฏิบัติ อย่างที่เราสาเทพระสูตรเนี่ยมีสติดูสิสติคืออะไรถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ความพอใจความไม่พอใจเป็นรสชาติของโลก ต้องถอนออกไม่เป็นเรื่องน่ากลัวง่ายง่าย แม้แต่เป็นเรื่องของกิเลสตัณหา กิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว เป็นเรื่องที่โจรเข้าใส่ มันก็เป็นทางอยู่ที่นั่น ในความหลงก็เป็นทางอยู่ที่นั่นแล้ว ในความโกรธก็เป็นทางอยู่เช่นในความทุกข์ก็เป็นทางอยู่ตรงนั้น ทางมาอยู่ตรงนั้น ตรงกันพอดี ม่ความหลงก็มีความไม่หลง ถ้าไม่เห็นความหลงก็ไม่เห็นความไม่หลง ไปกลัวทำไมน่าจะยิ่งแย้มแจ่มใสม่ความทุกข์ก็เหมือนกัน แล้วก็ต้องมีความไม่ทุกข์อยู่ในนั่นแหละไม่ใช่ไปแก้ที่อื่นเหตุเกิดอยู่ที่ใดก็แก้ตรงนั้นเรียกว่าเหตุธรรมา เยธรรมาเหตุภพวะเตสังเหตุตถาคโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนเป็นคาถาพระจักคิปรจจกิกล่าวเท่านี้พระสารีบุตรได้บรรลุธรรมเลยดวงตาเห็นธรรมทันทีเออมันอยู่ตรงนี้เนาะ เชื่อโลกก็เหมือนกันถ้าเห็นโลกแล้วก็โลกเรามาแก้ในทางที่มันตรงกันข้ามวิเศษเรื่องตรงกันข้ามไม่ได้เด็ดขาดอย่างลดตาเป็นโรคมะเร็งเนี่ยก็เนื้อโตเร็วในลำคอ หมอบอกว่าต้องเป็นจีโมตัวใหม่ ไม่มีทางอันอื่นบรงให้จีโมตัวใหม่ เพื่อไปลดก้อนเนื้อตัวเร็วให้มันยุบลง เพื่อให้หายใจได้นี่ปฏิเสธไม่ได้ในความหลงปฏิเสธความไม่หลงไม่ไอยจึงบอกตรงนี้ให้ให้ทำซะในความหลงมันต้องมีความไม่หลง ง่ายง่ายที่พูดอยู่เสมอว่า มันสะดวกตรงนี้สะดวกด้วยความหลงทำให้ไม่หลงมันช่างมันมีความหลง สะดวกในความไม่หลงมีความทุกข์สะดวกในความไม่ทุกข์เราส่วนมากจะปฏิเสธ ไม่ค่อยจะใส่ใจตรงนี้สักหน่อย ไม่มีการกระทำเกิดขึ้น ปล่อยทิ้งซง ก็ก็เลยคลองชีวิตเราไป การเจริญสตินี่ มันเป็นซึ่งหน้า ตรงตรงเข้าไปพอดีเลย มันตรงปฏิบัติตรงปฏิบัติออกจากทุกข์นี่คือเจริญสติเนี่ยมีสติเข้าไปรามความหลงให้เป็นความไม่หลงมันอะไรเกิดขึ้นจากตัวนั้น มีหลายอย่างละความชั่วทำความดีแล้วจิตบริสุทธิ์แล้วขณะที่เรามีสติกำหนดกายเคลื่อนไหว มันมีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้แล้ว มันผ่านอะไรมาัวที่จะมาลู่สึกตัวคู่เฉินเข้าเหยียดเฉินออกมันผ่านอะไรมา มาลู่ตรงนี้เข้า ผ่านดงผ่านป่าผ่านอวิชชาผ่านอะไรมา เยอะ ก็จะมาลู่สึกตัวลู่แขนเข้าเหยียดแขนออกงานทุกอย่างที่มันเป็นความไม่รู้เป็นการละความเป็นการละอกุศลมาประกอบกุศล เป็นการป้องกัน เป็นการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดมา แล้ว เป็นการป้องกันสิ่งที่ให้มันไม่ผิดพลาดต่อไปอีกไปได้หลายอย่าง เรา มีสติเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเราหลวงพ่อเทียนสอนตรงที่สุดเลยพระพุทธเจ้าก็สอนแบบนี้มา ไม่มีใครจะสอนพระพุพระเจ้าบอกว่า มีสติไปในกาอยู่เป็นประจำจะทำไงเราก็เรียนรู้มาทำไงจึงจะมีสติไปในกาอยู่เป็นประจำมีสติไปในเวทนา มีสติไปในความคิด มีสติไปในธรรมเพียงแต่ว่าเรามีสติไปในกาย อันเวทนาอันความคิดอันธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่มันก็เป็นไปเอง มันก็มีสติปัญกายเห็นหลงเป็นลูกกระทบไปเทือนเวทนากระทบไปเทือนไปถึงความคิดกระทบไปเทือนถึงไปไปถึงธรรมเหมือนตัดต้นได้แล้วกน อันอื่นก็ค่อยๆกระทบกระเทือนไปเองออนล่าหมดสภาพเอง เราไปมองถึงว่ามันมีทั้งสี่อย่าง ไม่ใช่หรอกอย่างเดียวเท่านี้นะมาเป็นพวงเลยตัวมันคิดก็รู้เนี่ย มันต้องไปดูความคิดเมื่อมันสุขมันทุกข์ก็รู้เนี่ย มันต้องพูดถึงคำว่าเวทนา จึงว่าตรงทำให้เรื่องมากกลายเป็นเรื่องน้อยน้อยทำให้เรื่องน้อยเป็นเรื่องมาก นี่คือการเจริญสติ ไม่ใช่เราจะไปสร้างภูเขาให้มันยิ่งใหญ่จนน่ากลัว เขียนภาพเสือหลอกตัวเอง เราบางทีคนอื่นก็บอกเราหลังที่เข้าใจผิดผิดไป เหินไปดูช่างที่เขาใหญ่เวลานี้ช่างจะออกมาเดินตรงนี้ แล้วก็ไปกันหลายคนตอนเช้าพอจะสว่างเนี่ยสว่างบ้างแล้วก็เดินไปค่อยๆไปแล้วก็เดินออกจากป่ามาปึ๊บมา ตัวปกใหญ่เห็นเราก็มันก็แกงวางใส่นิดหน่อย ก็เดินข้ามถนนไปแต่ตัวที่สองออกมามีงา เป็นช่างพลายพอเห็นเราก็วิ่งมาใส่เรา แต่คนก็กลัวเวลานั้น ไม่กลัวได้ไหมเวลาเช่นนั้น วิ่งด้วยความกลัวกับวิ่งด้วยความไม่กลัวใครจะเจ๋งกว่ากันนะคนหนึ่งวิ่งเพราะความกลัว คนหนึ่ง วิ่งเพราะความไม่กลัว มันจะต้องวิ่งได้ดีกว่า ความไม่กลัวเนี่ย คนที่เพราะกลัวกลัว อาจจะลุ่มลุกคุกคานไป แต่คนที่ไม่กลัวยังไม่ต้องวิ่ง เพียงแต่ถอดมีดออกยกมีดขึ้น แล้วก็หลบไป แต่มองหาเพื่อนวิ่งหนีหมดแล้วบางคนว่า มันก็เข้มแข็งต่างกันนะบางอย่างถ้าวิ่งก็ไล่ถ้าไม่วิ่งมันไม่ไล่เหมือนกันเช่นลิงเนี่ยลองดูสิตอนท่ากลัวมันก็โดดใส่คนที่กลัว ไปด้วยกันหลายคนนะใครกลัวก็มันก็ดูกิริยามันรู้จักคิดต่อวิทยาเหมือนกันนะลิงเนี่ย ถ้าเราดูมันอย่างไม่กลัวมันก็เมินเฉยได้ ถ้าเราดูแบบกลัวมันก็ ก็วิ่งเฉยแม่อยู่ข้างหลังเราก็วิ่งอ้อมไปหาคนข้างหลังเราเราต้องป้องกันได้ ในความคิดในอะไรต่างๆก็เป็นเช่นนั้น อะไรก็ตั้งความผิดความถูกทำได้ ไม่ได้จะไหวหรือไม่ไหวผมว่าเจอแล้วก็ไม่ไหวเอออย่างนี้ไม่ไหวอย่างนี้ดีหน่อย เห็นความหลง เออไม่ไหวแล้ว เห็นความรู้เอออย่างนี้ดีไม่ใช่นัก ปฏิบัตินักปฏิบัติต้องดูเห็น อย่างเข้มแข็งตรงนี้ยกขึ้นมา ยกขึ้นมาเหมือนอาจารย์หลวงพ่อเทียนสอบอารมณ์หลวงพ่อเทียนนะว่าเวลาเนี่ยเรานั่งอยู่สมมุติว่าเราอยู่สีเชียงใหม่ยมมองเลย อยู่วัดมุกหลังสีหลังสีมุกดาลาม อาจารย์สั่งให้มาหาที่อำเภอเชียงใหม่สีเชียงใหม่แต่ระหว่างทางมันมีป่า แต่ว่าเขา เขาเล่าว่ามีคนยิงเสือมันใส่อยู่ที่นั่นมันกัดคนเดินผ่านมาไม่ระวังมันจะกัด อาจารย์สั่งให้โยมเชียงคานมาหาจะมาไหม ก็ไปยสิไปหาอาจารย์ไปยังไงเสือจะกัดไม่กลัวหรือ ผมยังไม่เห็นเสือ ผมยังไม่เห็นเสือ ผมก็ยังไม่กลัวไม่กลัวเสือหรือยังไม่กลัว ผมผมยังไม่เห็นเสือ ไม่กลัวยังไงบางทีผมจะฆ่าเสือตายก็ได้แล้วผมไม่กลัว ผมจะเดินมานี่อาจารย์เลย โอ้ร้อยคนจะมีสักหนึ่งคน ที่มีความคิดอย่างนี้ ส่วนมากพอขู่นิดหน่อยก็กลัวแล้ว เดินจากนี้ไปลองผีหลอกนะ อะไรนิดหน่อยก็กลัวเราตรงนั้นผีหลอกตรงนั้นใครไปก็เห็นผีหลอกตรงนั้น เสียงจิง ไม่หักก็ผีหลอก เสียงใบไม้ร่วงก็ผีหลอกเหมือนบ้านหลังเนี่ย ใครบอกว่าผีดุไปนอนไม่ได้ มันปวดบ้านปวดปวดอยู่ไปตลอดคืนนอนไม่ได้พอดูจริง ๆ มันจริงไมมมัน มันคูดหลังคาตัดเอาแล้วก็หายเลยสมัยหนึ่งก็มีเหมือนกัน เอาคนเป็นโรคผีปอบมาอยู่วัด จะมาจากอำเภอหลงศักสมัยนั้นเราอยู่เมืองเลยนะลูกสาวเขาเป็นคนเมืองเลยเป็นคนมามีหลักฐานอยู่เมืองเลยแต่พ่อเขาอยู่หลมศักหลมเก่า เขาไล่หนีมามา ถามเราว่าอาจารย์รักษาผีปอบได้ไหมโอ้ได้ ไม่เป็นไรเอามาเลยว่าพ่อ เราไล่มาว่าพ่อเป็นปอบอยู่บ้านไม่ได้ เอามาเถอะเอามาก็ปลูกกระต๊อบให้อยู่ใกล้ๆศาลาทำวัดอย่างนี้ลูกสาวก็ปลูกให้ก็ไม่มีกติให้อยู่วัดป่าพุทธยานสร้างใหม่ๆที่ก็ให้อยู่ก็พอนอนกติหลงตาก็ไม่ไกลจาก ศาลาเท่าไหร่เหมือนกับกติดินนี่หลังทิศตะทิศตะวันตกไปเนี่ยแล้วเขาก็ไปเรียก อาจารย์ อาจารย์ผีเราโอ้ผีปอบมาลุกควนนอนไม่ได้เลย ไปไล่ผีปอบไปด้วย มันอยู่ไหนเหรอมันอยู่ศาลานั่นแหละเออไปพอไปก็ค่อยค่อยๆไปนะ เอาไปไปยืนอยู่ใกล้ชลามันก็เสียงดังก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ไปกับมาแล้วก็พอขึ้นมาฉายไฟดูมันก็ไม่มีอะไร เนี่ยผมก็ทำอยู่เนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอลงไปอีกลงจากสลาปีกดูสิลงไปอีกไปยืนอยู่ข้างนอกมันก็ดังขึ้นก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ร้อยรอบมัน เนี่ยเฉลิมว่าผีหลอกมันดื้อเหลือเกินผีปอบมันดื้อเราเป็นไง ตอนนั้นนะเชื่อหรืออยังจะสร้างให้ใช้จิตบาปมันได้มันมาลุกขวนขนาดนี้ผมนอนไม่ได้ลงไปสองรอบสามรอบก็ยังดังอยู่เหมือนเดิมตอดีก็กลับไปอีก พอมันก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊กมันตรงจุดนี้สายไฟขึ้นมาพิ่บเดินขึ้นมามาเห็นขวดน้ำมันมะพร้าวเท่าหัวแม่มือเนี่ย เอาเชือกผูกคอขวดสำหรับมาทามือ เวลาฉันข้าวสมัยนั่นพาเพื่อนขุดน้ำบ่อเล่นขี้โคลนขี้ตม ข้าติดมือเอามาทามือเราก็วางไว้ข้างๆอย่างนี้แสดงว่า หนูคงจะมาคาบ เอาเชือกนี่กิ้ง ไปกิ้งมาก็เลยไปจับเอาขวดมาลงไปนั่งอยู่กระตอบโยมอีกเลยแต่ว่าไม่จับให้โยมเห็นนะโยมไม่กล้าขึ้นมาเราก็ขึ้น ไปคนเดียวก็ลองดูสิ หรืว่าเราจับผีปอบได้แล้ว ถ้ามีเสียงอีกก็แสดงว่า ยังมีอีกหลายตัวนะอสายตัวนี้จับได้แล้ว ก็ลงไปนั่งอู่อยู่กติฟังอยู่เป็นครึ่งชั่วโมง เงียบเลยไอ้นอนสบายนี่จับไปแล้ว ก็ดีลูกสาวมาส่งข้าวตอนเช้า แต่ว่าอาจารย์จับผีปอบได้เฉ็ดเลย เออเออก็บอกว่าอ๋อกลับบ้านได้ ไม่เป็นไร ให้ลูกสาวพาพ่อกลับลมเก่าได้ เพราะว่ารักษาหายแล้วเงียบทุกวันนี้เลยนะ บางคนบอกว่านั่นก็น่ากลัวนี่ก็เราองกลัวเช่นแล้วนั่นเป็นเรื่องภายนอกเรื่องภายในเนี่ย มันก็ยิ่งร้ายกว่านั้นมันมีจริงๆนะ เรื่องภายในเนะทำท่าจะเป็นไข้ เป็นร้อน เป็นหนาว ความคิดก็ร้อยมาก คิดอันโน่นอันนี้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมา เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะความคิด เคยเป็นอย่างนั้นมานานเท่าไหร่ เป็นความหลงเพราะความหลง ความโกรธเป็นความโกรธ ความทุกข์เป็นความทุกข์มานมาก เกือบสามสิบปี เป็นภาระเรื่องนี้อยู่ว่ามันมีสติเนี่ยว่ามันหลงรู้ขึ้นมาเนี่ยว่ามันทุกข์ความเกิดจากความคิดรู้ขึ้นมา มันเป็นเวทนาม่อยู่จริงนะปวดหลังปวดเดียวทำท่าจะเป็นไข้รู้มันขึ้นมา เห็นมันเนี่ย มันก็เป็นไปได้ มันก็มีทางตรงนี้แหละ จึง ต่างเก่าพ้นภาวะเดิมการปฏิบัติธรรมนี้ไม่ใช่คิดลู่โน่นคิดลู่นี่มันประสบการณ์อย่างนี้ มันไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว สิ่งที่มันเคยมี มันไม่มี มันมีอัอื่นมาแทน เปลี่ยนแปลงไปเรียกว่าจิตใจเปลี่ยนแปลงไปชีวิตเปลี่ยนไป จากหน้ามือเป็นหลังมือ จากหลังมือเป็นหน้ามือ จากหลงไปไม่หลง จากทุกข์เปไม่ทุกข์จากโกรธเปไม่โกรธละกุศลอย่างนี้กุศลอื่นเกิดขึ้น ก็ไม่โกรธก็ไม่ทุกข์ก็มากมายเลยหมดเมตตากุณามติตาเปขาเกิดขึ้นมาแล้วก็มีแต่ความคิดก็คิดเป็นทำก็ทำเป็นพูดเป็นตั้งใจชอบพูดชอบคิดชอบไปกันใหญ่เลยโอ้ หรือจิตใจที่มันต่างเก่ามันเป็นยังไงเหมือนคนออกจากคุกจากตลาดเป็นเช่นนั้น สมัยหนึ่งเป็นเด็กวัยรุ่น พี่บ้าน มีกำนันกำนันเป็นญาติกัน เอานักโทษมาออกจากคุกมามาปล่อย เราปล่อยที่บ้านให้ญาติมารับเอากำนันเอาผูกโซ่ให้เดินออกจากมากำนันขี่มาคนก็รอดูนกโทษผูกโซ่มาล่ามโซ่มาขี่ม้ามาพอมาถึงบ้านพี่น้องเขาก็มารอรับอยู่ พอแก้สู้ให้ก็โอดโอเต้นไปเลยไปเลยข้ามหัวข้ามคนนั่งอยู่เลยมันบ้าบ้าสู้มันหมาติดสู้มานานแล้วบ้าสู้แต่บ้าไปไม่นานเท่าไหร่ก็ ดีขึ้นมา่มันหลุดออกมามันที่เป็นอิาดทำลายความหลงความโกรธความทุกข์ความพอใจความไม่พอใจ มันหลุดออกจริงๆนะเนี่ย เคยเสียเปรียบความโกรธเคยเสียเปรียบความทุกข์หลุดตรงบาเนี่ยนะมันก็ไม่มาอีกเลยจิงนะว่าต่างเก่าน่าจะบอกกันตรงนี้นะใครหลงนั่นแหละให้รู้ขึ้นมาก่อนที่จะรู้ต้องมีสตินะ ถ้ามันมีสติมันก็ใหญ่แล้วความหลงมันกำลัง น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟถ้าไม่เตรียมไว้มาฝึกหัดไป อะไรก็ต้องฝึกหัดบทฝึกหัดเพื่อหัดแล้วก็ทำเป็นหัดตรงไหนหน่อยหัดรู้ไปในกายอยู่เป็นประจำเพราะมันหลงรู้รู้เป็นไหมรู้เป็นแล้ว หลงหนึ่งข้างรู้หนึ่งข้างเอามันอยู่ตรงนี้แล้วโอ้ไขกุญแจแจ้สู้ตรงนี้ มันจะหลุดตรงนี้ พูดมันอยู่อย่างนี้ร้อยวันพันปีก็จะพูดอยู่เนี่ยเพราะมันมั่นใจตรงนี้เหลือเกิน ขายกุญแจแก้โชว์มันหลงรู้นอนมีไหมความหลงนะเรานั่งเคลื่อนมืออยู่มันหลงไปทางไหนหลงไปทางทางความคิด ก็รู้มานี่หลงไปทางความสุขความทุกข์รู้มานี่หลงในทางความสงบก็รู้มานี่ หลงไปในทางความพุ่งสร้างก็รู้มานี่ถ้าไม่รู้เป็นเรื่องเป็นราว เป็นนิวรณธรรม ขวงกั้นภูเขาขวงกั้นง่วงหงหอนอนความลังเลสงสัยความคิดผุ้งสอนรามมาลาคะ ปฏิฆะมานะทิฏฐิเกิดขึ้นเป็นยานหอบกระเป๋ากลับบ้าน ยิ่งใหญ่บังคับให้กลับบ้านได้อย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดี ไปเสียแล้วมันหอบไปได้ลู่เนี่ย มันทำท่าจะหอบกับโปหอบบาดกลับไปก็รู้ขึ้นมา ไม่เหมือนกันในจากอำเภอเมืองคนไปอยู่ด้วยอาจารย์อาจารย์ผมตั้งใจนะมาแล้ววันเนี้ย จะมาอยู่ปฏิบัติกับอาจารย์นี่แหละก็จะกติให้อยู่ก็อยู่ไปสี่ห้าวันไายบาทมาลา ทำไมจึงจะไปไวเหลือเกินนะมันอันนู่นก็ยังไม่ดี อันนี้ก็ยังไม่ดีต้องกลับไปดูแลอะไรสักหน่อยก่อนตอนทนมาล่ะตอนมาอะไรพามา คิดคิดจะพามาเพราะจะไปอะไรพาไป ความคิดจะพาไป ผมบอกว่าให้ดูความคิดให้เห็นมันคิด จะเชื่อมันหมดเลย พูดแสดงธรรมให้ฟังพูดให้มันเห็น จริงจริงเรียกว่าเรียกว่าผักดิบก็ว่าได้ตรงนั้นนะเอาไปมาก็ไม่กลับพายบาทกลับขึ้นไปอยู่ หลายคนที่อารมณ์แบบนี้ครอบงำหอบหิ้วไปได้ ไปสอนธรรมที่อุดร มีพี่ชายเป็นพระ เอาน้องชายมาบวช น้องชายเป็นคนดุร้ายมากเคยฆ่าคนตายมาหลายคน พี่ชายเป็นห่วงกลัวเขาจะฆ่าน้องชายก็เลยเอามาบวช มาบวชก็มาบวชได้ปฏิบัติธรรม มาเดินจงกรมอยู่สมัยก่อนเราก็เป็นหนุ่มพอาเดินอยู่ทั้งวันเลยหรอเดินไปเดินมามาลา อาจารย์อาจารย์ผมไม่ได้บวชมาปฏิบัติปฏิบัติอะไรดอกผมจะศึกผมมาบวชเพราะพี่ชาย บังคับให้มาเฉยๆเอาละบวชเท่านี้ก็พอละเพื่อไม่ขัดใจพี่ชาย เนี่ยก็เลยบอกเดี๋ยวนี้ ไม่ใช่มาคิดเรื่องศึก ให้มาเจริญสติก้าวไปเดินจับแขนกันไอ้ลู่อย่างเนี้ยก้าวหนึ่งลู่ลู่แบบเนี้ยพเดินกลับไปกนให้ลู่อย่างนี้ ถ้าไม่คิดไปกลับมาน่ะให้มาทำตรงนี้ก่อนอันเรื่องศึกไม่จำเป็นต้องมาคิดออกศึกเมื่อไรก็ได้ไม่ต้องมาคิดจนเป็นเรื่อง ใหญ่เรื่องโตนร่อดำความคิดอย่างนี้ เอาผิดเอาถูกกับพี่ชาย เป็นอย่างนั้น อย่างนี้มาไม่ใช่ ให้รู้สึกตัวหนึ่งไปกันมาพาไปเดินออกวางแขนกลับมาเดินอยู่ข้างกัน มาอีกยู่อยู่ได้หรอกผม ผมไม่ได้มาบวชมาเบิดมาปฏิบัติปฏิบัติอะไรหรอกทำท่าจะโกรธจะเกรงแล้วก็พยายามพยายามตอนนั้น ไปมาหลายครั้งหลายคราวเราก็พยายามให้ขี้ให้ดู บอกได้ทำเลยว่าเราไม่คิดจะทำมาเนี่ย ทำอย่างนี้บอกเราเดี๋ยให้ทำอย่างนี้ ไม่ใช่สอนให้ลูกโอ้ไปเรื่อยนาน เข้านานเข้า ไม่มากราบนานไปเห็นเดินยังกรมอยู่ หน้าตาก็ดีขึ้น นี่มาเดินมาอย่างอ่อนน้อมทำตนมากราบลงฝ่าปลายเท่าเลย เราเดินอยู่ อาจารย์โถผมเห็นความคิดตัวเอง ถ้าอาจารย์ผมศึก ผมไปฆ่าคนตายสองคน ผมเคยฆ่าคน ผมจะฆ่ามันตายมันจับผมไม่ได้ ผมศึกไป ผมจะไปเอารถมาใช้บ้านลูกชาย อาจา์เอาปืนกับลูกชายไปยิงมันเรามันจับผมไม่ได้แล้วถ้าอาจารย์ผมศึกผมไปฆ่าคนตาย พูดเราน้ำตาไหลโอ้ยผมเห็นความคิดของผม ผมมันเป็นอย่างนี้ เลย เป็นนักบวชตายไปเมื่อ สี่ห้าปีเนี่ย ไม่ศึกเลย จนแก่จนเท่าโอ้ขนาดนั้นน่ะมัน หักด้ามผ้าด้วยเขา ได้ หักดิบได้ การตัดการมนุษย์ทำบางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเอาอย่างนี้นะว่าใช่เราจะอ่อนแอตรงนั้นเข้มแข็งตอนที่มันอ่อนแอนั่นนะก็อาจารย์ได้ผมสึกโอ้สลดใจมากน้ำตาไหลผมเคยทำชั่วมามากแล้ว ผมจะอยู่อย่างนี้ปฏิบัติอย่างพิชายก็เสียชีวิตไปก่อน ต่อมาก็เป็นเจ้าวาดแทนพิชายจังหวัดหนองคายเองท่านมรภาพท่านจดหมายมา บอกให้หลวงพ่อมาทำงานทำงาในงานศพของผมจัดการให้ด้วย เราก็ไปชื่อว่าหลวงพ่อค่ำแต่ก่อนเป็นพระหนุ่มๆ แต่ก่อนเข้าใจผิด ผมจะคุ้มครอง พี่น้องทุกคนไม่ใครมาหลังแกพี่น้องผมอยู่ได้ เพราะผมคนเดียวคิดแบบนั้นผมไม่กลัวใคร ผมคุ้มครอง พี่น้องดูแลทรัพย์สินสมบัติ มันคิดผิดไป ใครมาทำอะไรก็เดือดร้อนไม่ได้พอมอปฏิบัติธรรมมันเข้าใจเนี่ย โอ้ยบวชสิบปียี่สิบปีก็ไม่คุ้มต่อปนแทนคนเสียใจ เผยเมตตาตลอดเวลา้ตาไหลกลายเป็นคนดี มีเมตตากุณาขึ้นมาในหัวใจทันทีเลย เนี่ย ถ้าไม่เปลี่ยนตรงนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วแต่ต้องมีพลังที่จะเปลี่ยนได้ มีความรู้สึกตัวเนี่ยจึงอยากจะบอกเรานี่ไม่มีอะไรที่ไหนมากไปกว่านี้หรอกในชีวิตของเราเนี่ย อกุศลที่ยัง กุศลทละอกุศละลรแล้วอกุศล กุศลอื่นเที่ยงไม่เกิดก็เกิดขึ้น จากนี้เราเป็นไปเอง เป็นงานเป็นการเองพูดชอบ ตั้งใจชอบตำหลีชอบ การงานชอบ เรื่องชีวิตชอบความเพียรชอบ ไปกันไหลเลยนะ นะ มีความรักมากมายเมตตากุณาเกิดขึ้นรับผิดชอบตอทุกสรรพสิ่ง นักเม็ดินเม็ดหินเม็ดสายรักทุกอย่างมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีน้ำใจอย่างนี้กันในโลกเนี่ยมันจะไม่เกิดโูกล้นขึ้นมา มันจะเกิดแต่ความสงบร่มเย็นเดี๋ยวนี้โลกมันร้อนเพิ่มขึ้นน้ำก็แห้งเร็ว ปีนี้อาจจะมีภัยแรงนานยาว ก็ได้ เอเชียแปซิฟิกเนี่ย อันตรายอีกสิบปียี่สิบปีข้างหน้า น้ำหิมะละลาย น้ำทะเลสูงขึ้น น้ำจืดจะหมดมาอยู่สุกตัวนะสุกตัวนี่คง จะมีน้ำเพราะมีป่า แก่นดินนี่ก็อยู่ได้ นอนที่ไหนก็นอนได้ ไม่มีสารเคมีสารพิษเราไปทำลายเลยมันแรงก็ยังมี ยิ่งหลีด ยิ่งอะไรก็ยังร้องอยู่นะมาปฏิบัติธรรมที่นี่ เป็นหมู่ เป็นมิตรเป็นเพื่อนกัน ชวนทุกคนให้มาปฏิบัติเนี่ย ผิดไหมก็อาจารย์ใหญ่ผู้เทียงไม่มา ขอให้มา มาแล้วให้อยู่เป็นโศกอย่าเบียดเบียนกันทุกสารทิศถ้าไม่มีใครมาอย่าเข้าคุกเข้าตำรางหลวงตาเนี่ย เห็นแล้วในคุกมีคนมีมาก มัดมือชกได้ ไม่หนีไปไหนไม่ได้เคยไปนะกับอาจารย์ทรงศิลยนหลวงพ่อกรมไปอยู่ในคุกเชียงใหม่สี่พันคนโอ้ สนุกสอนเลยเพียบเพียบไปเพียบเลยถ้าจะไปหาคนที่ป่วยในห้องไอซียูก็มีไม่มากอยากจะช่วยคนช่วยตอนที่มันเป็นดี ๆ อยู่นี่มันไม่มา จะไปช่วยจนมันหายใจใจจะขาดมันก็ไม่ทันนะแต่น้องสาวตัวเองก็ช่วยไม่ได้ เสียเสียดายอยู่ปล่อยให้น้องสาวตายแบบไหนก็ไม่รู้เราไปดูก็หมดลมหายใจเสียแล้ว ไปไม่ทัน เอาไปในห้องไอซียูที่โรงพยาบาลมาหมอบอกว่าให้เอาหลวงพ่อ เป็นเพื่อนถอดท่อออกจากปาก พอท่อออกถอดท่อออกมันก็หมดลมแล้วมันยังไม่ถอดออกเลยไปไม่ทันแต่ถ้าพูดจะคำก็ไม่ได้ เวลามันเป็นเป็นอยู่ ชวนมาวัดก็ไม่มา มาอยู่ด้วยก็ไม่มา ตอนที่มันป่วยอยู่ไปเอามาก็ไม่มาหลวงพ่อทำสลาไว้โลกวัดหลังใหญ่นะมีห้องน้ำห้องส้วมมีไฟมีที่นอนว่าอยู่ด้วยกันไหม จะนอนอยู่ด้วยจะเป็นนอนเป็นเพื่อนด้วย ไม่ไปดอกไม่ไปดอกตอนมันตายแล้วได้แต่กระดูกขึ้นมาไปไช่ไหมครับเผาศพน้องสาวเราสาวเราน้องสาวเราน้องพ่อมาอย่างนะครับอีโรไปอยู่นั่งเหรอใช้อีโรที่เห็นหละเขาขุ่มหน้าเราให้มาเอาอีโรไปอยู่นั่งไหม เลยไม่ใช่ไหมสางกระดูกเป็นยังโอ้ทั้งเอามามาเอามาเกาผ้ามาห่อมาอุ้มมาเลยขึ้นดังรถเอามาอยู่ด้วย ตอนนี้กระดูกมันก็ไม่ไหวแล้วใจไปเยินหรือคนไทยเนี่ยไปทำอะไรอยู่ อยู่เวลานี้ทำไมไม่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยได้ยินไหมกลับพร้อมกัน